Kesyon, Answer the following questions according to the dialogue Youn. Ki kote Toma ye? Li kay Anita. 2. Ki moun ki nan kay la? Studio pitit Anita 3. Kote Anita ye? Li sòti 4. Pitit ki moun Tidjo ye? Se pitit Anita. 5. Ki moun li sanble? Li sanble matant li.